30 skirsnis. Taigi ją kankino neaiškus troškimas patirti romantišką istoriją. Norėdama atsikratyti tos malsumo, kuris jaudino ją truputį daugiau negu paprastai, panelė Žilnorman ieškojo prieglopščio savo talentos ir ėmė vingiuoti medvilniniais siūlais medvilninėme audinyje festonus. Jis siuvinėjo imperijos ir restauracijos laikais paplitusi raštą su daugybė kabrioleto tekinių. Darbas buvo nikus, darbininkė niuri. Kelias valandas jai šitaip įsėdėjus krėsle, netikėtai atsidarė duris. Panelė Žilnorman pakėlė nosį, prieš ją stovėjo leitenantas Teodilas ir ją sveikino pagal visas kariško statuto taisyklės. Iš tos laimės ji šūktelėjo. Gali būti sena ir neprieinama, gali būti dievota, gali būti teta, vis tiek tau bus malonu matyti savo kambaryje uloną. Tu čia, Teodulai, sušuko teta. Pakeliui, tetulė. Na, pabučiuogi mane. Mielai, tarė Teodulas. Teodulas ją pabučiavo, teta Žilnorman priejo prie rašmojo stalo ir atidarė stalčių. Tu pas mus bent savaitę pabūsi. Šį vakar išvykstų tetulė. Negalimas daiktas. Tikrų tikriausiai. Teodulai mielasis pasiliks susimildamas. Širdis sako taip, bet pareiga sako ne. Dalykas paprastas, mus kelia į kitą įgulą. Buvome Melone, dabar siunčia į Galjoną. Į senosios įgulos į naują reikia važiuoti per Paryžių. Aš ir tariau savo aplankysiu tetulę. O šit už tavo vargą. Ir jį spaudė jam į delną dešimt luidorų. Jūs norite pasakyti už malonumą, brangioji tetulė. Teodilas ją pabučiavo antrą kartą ir tetuliai buvo malonu, kai jo munduro galioną jai truputį brūkštelėjo per kaklą. Ar turai tas joji su savo pulku paklausė į ne, tetulė, aš būtinai norėjau jūs pamatyti. Gavau specialų leidimą, arklį veda mano pasiuntinys, o pats vykstų diližanu. Beje, šią progą turiu jūs paklausti vieno dalyko. Kogi? Ar mano pusbrolis Marijus Ponmersy taip pat kur važiuoja? Iš kur tu žinai, paklausėte tą staiga pagautę smalsumu. Atvažiavęs nuėjau į diližanų kontorą užsisakyti vietos karietoje. Ir kągi? Vienas keleivis jau buvo įsisakęs vietą diližano viršuje. Mačiau sąraše jo pavardę. O kokia ta pavardė? Marijus Ponmersi. Bjaurus vaikis čia sušuko teta. A, tavo pusbrolis toli gražu nėra toks geras berniukas kaip tu. Tik pamanyk, jis nakvos diližane, kaip ir aš. Bet tu taip darai iš pareigos, o jis iš pasileidimo. Po šimt sušuko Teodiulas. Dabar vyresniai paneliai Žilnorman atsitiko negirdėtas dalykas. Jai atėjo galva mintis. Jei būtų buvusi vyras, jį būtų pliaukštelėjusi ranka savo per kaktą. Ar tu žinai, netikėtai paklausyti Odilą, kad tavo pusbrolis tavęs nepažįsta? Nežinau, aš jį esu matęs, bet jis niekados nesiteikė manęs pastebėti. Tai judu kartu ir keliausite. Jis viršuje, aš viduje. Kur važiuoja tavo diližanas? Į Andelisą. Tai ten vyksta Marijus, jei tik neišlips, kaip ir aš kur nors kelyje, aš išlipu Vernone, ten turiu persėsti į Galiono diližaną, o apie Marijaus maršrutą nieko nežinau. Marijus, koks bjaurus vardas, kam atėjo į galvą jį pavadinti Marijum. Tavo vardas tai jau bent Teodilas. Man būtų mieliau vadintis Alfredu, tarė karininkas. Klausyk, Teodilai, klausau tetą, bet klausyk atidžiai, klausau atidžiai. Ar girdi? Girdžiu. Tai štai. Marijaus dažnai nebūna namie. E, jis kažkur važinėja. A, nenakvoja namie. O, mes norėtume žinoti, kas čia per dalykas. Teodiulas ramiai, kaip dera prityrusiam vyrui, atsakė, koks nors Jonas. Ir jogdamas į stilių duslių joku, reiškiančių gilų įsitikinimą, pridūrė, mergiotė. Taip ir bus, sušuko tetulė tardamas įgirdint šnekant patį poną Žilnormaną. Žodis mergioti sunieno ištartas beveik senelio tonu suskambo ypač įtikinamai. Jį kalbėjo toliau. Padaryk mums malonumą, pasek truputį Marijų. Jis tavęs nepažįsta ir tau bus lengva. Kadangi čia įpinta mergiotė, tai pasisteng pamatyti ir tą mergiotę. Tu mums aprašysi visą istorijėlę, tai bus senelių juok. Teodiulas neturėjo ypatingo patraukimo tapti šitokių seklių. Tačiau jis buvo labai sujaudintas tų dešimties luidorų ir vylėsi, kad jie ne paskutiniai. Jis priėmė pavedimą ir tarė, klausau tetulę, o širdie pridūrė, štai aš ir tapau duenje. Ispanijoje duenje vyresnio amžiaus moteris lydinti merginą ir prižiūrinti jos elgesį. Panelė Žilnorman jį išbučiavo. Tu juk niekomet nedarytum šitokių išdaigų, teodiulai. Tu esi drausmingas, tu įsakymų vergas, tu garbės ir pareigos vyras, tu nemestum šeimos dėl pasimatymų su kažkokia mergiščia. Ulonas nutaisė patenkintą grimasą, lyg kartušas pagirtas už sažiningumą. Po šito dialogo vakare Marijus sėdo į diližaną, visai neįtardamas, kad turi sekėją. O dėl paties sekėjo, tai jo pirmas rūpestis buvo užmigti – Argus miegojo kietai, nie karto neprabusdamas. Visą naktį jis praknarkė. Švintant diližano konduktorius užšuko Vernonas, Vernono stotis, kas išlipa Vernone, ir leitenantas Teodilas pabudo. Puiku, sumurmėjus dar ne visiškai pabudęs, čia man reikia išlipti. Paskui jau galutinai išlakščius miegams ir sąmoniai patruputį prablaivėjus, jis prisiminė tetą, dešimt luidorų įsipareigojimą tiksliai pranešti, ką veiks Marijus. Jį paėmė juokas. Jo turbūt jau nė nebėra, dėl žane pagalvojo Teodiulas, segiodamas į savo kasdieninis uniformos sagas. Jis galėjo sustoti puosy, galėjo išlipti trijelę, Jeigu nesustojo Melane, galėjo sustoti Mante, jeigu tik neišlipo Rolboze. Arba nuvažiavęs iki pasį galėjo pasukti kairėn į Evre arba dešinėn į Laroš Gijoną. Vykis jį tetulė, kad nori, bet ką po velnių aš dabar parašysiu gerai senučiukiai. Ta akimirka diližano lange pasirodė juodos kelnys, kurios leidosi žemyno diližano viršaus. Ar tik čia ne Marijus? Paklausė pats save leitenantas. Tai iš tikrųjų buvo Marijus. Apačioje prie karietos skverbdamas į proarklius ir pašto vežikus jauna sodėtė siūlė keleiviams gėlių. Pirkite gėlių savo damams, šaukė jį. Marijus priejo prie merginos ir nupirko pačių gražiųjų gėlių iš jos mintinės. Na čia tai įdomu, tarė savo Teodilą šaukdamas iš diližano. Kam po šimsis neštas gėlės? Tokia puikiai puokštė verta velniškai gražios moteris, turiu ją pamatyti. Ir jis ėmė sekti Marijų ne pavedimą vykdydamas, bet savo paties malsumo traukiamas, kaip tie šunys, kurie medžioja savo pačių iniciatyvą. Marijus neatkreipė į Teodilą jokio dėmesio. Iš diližano lipo keletas elegantiškų moterų, jis jas nežiūrėjo, atrodė lyg jis nieko aplinkui nematytų. Įsimylėjęs ne jokais, galvojo Teodiulas. Marijus ėjo bažnyčios link. Viskas kaip iš rašto, kalbėjo savo Teodiulas. Bažnyčia labai gerai. Pasimatymai truputį pagardinti mišiomis patys maloniausi. Merkti vienas kitam akimi už dievulio nugaros, kas gali būti mieliau. Pasiekęs bažnyčią Marijus nėjo vidun, o pasuko pro altorinės dalies įsikišimą ir dingo už vieno apsidos kontrforso. Vadinas, pasimatymas ne viduje, o laukia tari savo Teodilas. Nagi, pasižiūrėsime tos mergiotis. Ir jis pirštų galais ėmė sėlinti prie kampo, už kurio pasuko Marijus. Prie skampai sustojo apstulbęs. Marijus susėmęs rankomis veidą, klūpojo žolėje prie kapo, išbarstęs ant jo savo puokštės gėles. Kapo gale toje vietoje, kur nedidelis pakilimas rodė esant galvų, gali stovėjo juodas medinis kryžius su užrašu baltomis raidėmis. Pulkininkas baronas pon Mersi. Buvo girdėti Marijaus kukčiojimas. Pasirodė, kad mergioti tai kapas. Aštuntas skyrius marmuras prieš granitą. Tai čia ir buvo atvažiavęs Marijus, kai pirmą kartą išvyko iš Paryžiaus. Čia jis atvažiuodavo kiekvieną kartą, kai anot pono Žilnormano nakvodavo ne namie. Leitenantas Teodulas visiškai sumišo netikėtai atsidūręs prie antkapio. Jį apėmė kažkoks nemalonus ir keistas jausmas, kurio jis negalėjo įsiaiškinti. Tai buvo pagarba mirčiai ir drauge pagarba pulkininko laipsniui. Jis pasitraukė palikęs Marijų vieną kapinėse ir čia nemažą vaidmenį suvaidino drausmiai. Giltinė atsistojo prieš jį storais pulkininko epoletais ir jis beveik atidavė jai karišką pagarbą. Nežinodamas, ką parašyti tetai, jis nutarė jai nieko nerašyti. Ir tai, ką sužinojo Teodiulas apie Marijos meilės nuotikius galimas daiktas, taip ir būtų lygia paslapti, Jeigu, kaip tai dažnai atsitinka, toji sena, Vernone paslaptingai susiklaušius aplinkybėms, nebūtų beveik tučto jau susilaukusi tam tikro atgarsio Paryžiuje. Marijus sugrįžo iš Vernono trečią dieną ir anksti rytą parėjo į senelio namus. Išvargintas dviejų diližane praleistų naktų ir norėdamas atsigaivinti, jis sumanė valandėlę paplaukioti. Greitai užbėgo į savo kambarį, nusimetė kelioninį redingotą, nusijėmė nuo kaklo juodą į kaspinėlį ir išbėgo maudytis. Pono Žilnormanas, kuris kaip visi sveiki seniai anksti keldavosi, išgirdo pareinant Marijų ir kiek leido jo senos kojos, skubiai užlipo laiptais į Marijaus mansardą, norėdamas išbučiuoti anūką ir tuo pat žygiu pamėginti išklausinėti, iš kuris grįžo. Bet jaunuoliui mažiau reikėjo laiko nubėgti žemyn, negu 80 metų seniai užlipti aukštyn. Ir kai senelis Žilnormanas įėjo į mansardą, Marijaus ten jau nebebuvo. Marijaus lova stovėjo net klota, o ant lovos ramiai saugulėjo redingotas ir jodasis kaspinėlis. Dar geriau, tarė ponas Žilnormanas, ir po valandėlės jis iškilmingai žengė į saloną, kur jau sėdėjo vyresnioji panelė Žilnorman ir siuvinėjo kaip visat savo kabrioleto ratus. Įžengė išdžiūgaudamas, vienoje rankoje laikydamas redingotą, o antroje juodai kaspinėlį nuo Marijos kaklo ponas Žilnormanas sušuko. Pergalė, dabar atskleisime paslaptį. To jau viską iš panagių įsiaiškinsime. Bematant sužinosime visas mūsų slapūno meilės. Atskleisime visą romaną. Aš turiu portretą. Tikrai prie kaspinėlio kabojo juodas šagreninis odos dėklelis panašus į medalioną. Senis paėmė į rankas šitą dėklelį ir kurį laiką netidarydama žiūrėjo jį, gašlių susižavėjimo ir apmaudo kupinų žvilgsnių – kokį šalkės vargšą žiūri į nuostabius, ne jam skirtus pietus, nešamus pro pat jo nosį. Čia aišku portretas, aš jau žinau, tokie dalykai nešiojami prie širdies, ar jie nepaiki. Greičiausiai kokie bjauri merkščiai, kurią pažiūrėjus šiurpas nukrato. Dabartinių jaunimo baisiai prastas skonis. Pažiūrėkime, tevelį, tarė senmergiai. Paspaudus piruoklė dėklelis atsidarė, jame buvo tik rūpestingai sulankstytas popieriaus lapelis nuo jos jam, tarė pona Žilnormanas, leipdamas jokais. Žinau, kas čia meilis laiškelis. Ak, paskaitykim, paskaitykim, maldavo teta. Ir ji užsidėjo akinius, jie atskleidė popieriuką ir štai ką perskaitė. Mano sūnui, Imperatorius Vaterlo kautinių laukia man suteikė barono titulą. Kadangi restauracija man nepripažįsta šio titulo, už kurį aš sumokėjau savo krauju, tai jį priims ir nešios mano sunus. Savaime aišku, jis bus jo vertas. Neįmanoma apsakyti, ką pajuto duktė ir tėvas. Jos tarytum padvelkė ledinis, stingdantis giltinės alsavimas. Jie nepasakė vienas antram nie žodžio. Tik pono Žilnormanas tyliai ir lyg savo pačiam tarė, čia to kardakirčio rašysena. Teta apžiūrėjo raštelį jį pavartį ir šiaip ir taip, paskui įdėjo atgal į dėklelį. Ta pačią akimirką iš redingoto kišenės iškrito pailgas ketvirtainis paketėlis suviniotas į mėlyną popierių. Panelė Žilnorman jį pakėlė ir atskleidė mėlyną į popierių. Jame buvo tasai šimtas Marijaus vizitinių kortelių. Vieną iš jų jį padavė ponui Žilnormanui, kuris perskaitė baronas Marijus pon Mersi. Senis paskambino, atėjo Nikoletė, pono Žilnormanas paimė spinėlį, dėžutį ir redingotas vėdė viską ant grindų į salono vidurį ir tarė, išneškite šitą šlamštą. Gerą valandą truko gudžiausia tyla – Senis ir senmergė sėdėjo nusigręžę vienas nuo antro ir abu turbūt galvojo apie tą patį. Pagaliau teta Žilnorman tarė. Gražu. Po valandėlės pasirodė Marijus. Jis ką tik buvo įsimaudęs. Dar nespėjęs peržengti salonos lenkščiai, jisai pastebėjo senelio rankoje vieną iš savo vizitinių kortelių, o senelis pamatęs jį, sušuko iš didžių ir pašaipių, ko netriuškinančių tonų, kuris toks būdingas buržuo. Taip, taip, taip, Vadinasi, tu baronas dabar sveikinu, o ką tai reiškia? Marijus truputį paraudo ir atsakė, tai reiškia, kad aš savo tėvo sūnus. Pona Žilnormanas nustojo juokęsis ir atžariai tarė, tavo tėvas tai aš. Mano tėvas, nuleidęs akis rūščiamina, kalbėjo toliau Marijus. Mano tėvas buvo kuklus, bet didvyriškas žmogus. Išlovingai tarnavo Respublikai ir Prancūzijai, buvo didus visų didžiausiose istorijos žygiuose, kada nors žmonių atliktose. Ketvirtadalį amžiaus išgyveno bivakose, dieną kartečias ir šautuvų ugnyje, naktį sniege purve lietuje. Paėmė dvi vėliavas ir 20 kartų buvo sužeistas, o mirė visų užmirštas ir apleistas, nusikaltęs tik tuo, kad per daug mylėjo du nedėkinguosius savo kraštą ir mane. To buvo per daug. Pona Žilnormano šito negalėjo pakęsti. Sulik žodžiu respublikais atsistojo, tikriau sakant, atsitėsi visų ūgių. Kiekvienas Marijaus ištarta žodis veikė senojo rojalisto veidą taip, kaip kalbio dumplių oros rautas žiruojančia žarijas. Jo tamsus kruostai pasidarė raudoni, paskui purpuriniai, paskui ugniniai. Marijaus sušuko jis bjaurus, vaikišti. Aš nežinau, kas buvo tavo tėvas ir nenoriu šito žinoti. Aš apie jį nieko nežinau ir jo nepažįstu, bet užtat gerai žinau, kad visi tie žmonės buvo niekšai. Visi jie buvo driskiai, galvažudžiai, katurgininkai, vagys. Aš sakau visi, be jokios išimties, sakau visi. Ar girdi, Marijau? O tu supranti, esi toks pat baronas kaip mano šliuri. Kurie tarnavo Robespierui, visi buvo banditai. Kurie tarnavo Bu Onapartui, visi buvo galvažudžiai vien išdavikai. Jie išdavė, išdavė, išdavė savo teisėtą karalių, išdavė, visi buvo bailiai, ties Vaterlo visi bėgo nuo prūsų ir anglų, štai ką žinau. O jeigu ponas jūsų tėtušis, tas man nežinoma pateko, jų tarpa man labai gaila, jo blogiau, žema jums lenkiuosi. Dabar jau Marijus buvo degančio žarijos, o ponas Žilnormanas dumplis. Marijus visas virpėjo. Jis nežinojo, ką daryti, jo galva degte degė. Jis jautė tą pat, ką turėtų jausti dvasininkas, kurio akivaizdoje išmėtamos jo ostijos arba fakiras, kuris matytų praeivis pjaunantį jo dievuką. Juk negalima nereaguoti, kai jam sakomi tokie dalykai, bet ką daryti? Jam girdint štai tyčiojas iš jo tėvo, trypė į kojomis ir kas tai daro jo senelis, kaip atkeršyti už vieną neįžeidžiant antrojo – Negalima užgauti senelio, bet taip pat negalima net keršti už tėvą. Iš vienos pusės šventas kapas, iš antros balti plaukai. Tos mintys viesulų sukosi jo galvoje ir keletą akimirkų jis buvo lygirtas ir nežinojo, kam ryštis. Paskui pakėlė akis, atidžiai pažiūrėjo į senelį ir suriko griausmingų balsų. Šalin burbonus ir tą riebų meitelį Liudviką 18. Liudvikas 18 jau ketveri metai buvo miręs bet jam buvo vis tiek. Tamsiai raudonas senio veidas taiga pasidarė baltesnis už jo plaukus. Jis atsigrėžė į berį kunigaikščio biustą, kuris stovėjo ant žydinio. Ir kažkaip labai iškilmingai ir giliai jam nusilenkė. Paskui išlieto tylėdamas du kartus perėjo per visą kambarį nuo žydinio iki lango ir nuo lango iki žydinio, sunkiai, lyg akmeninį statulą žengdamas girgždančių pokojomis parketu. Antrą kartą eidamas pasilenkė prie savo dukters – kuri per visą šio susidūrimo sceną laikėsi kaip išgazdinta senavis. Ir šypsodamas jis beveik rame šypseną tarė. Toks baronas kaip šitas ponaitis ir toks buržuo kaip aš negali pasilikti po vienu stogu. Ir staiga atsitiesęs išbliškės visas drebėdamas, baisingas įniršių degančių lyg paaukštėjusią kaktą, jis ištiesė į Marijų ranką ir sušuko. Išeik. Marijus paliko namus. Kitą dieną pono Žilnormanas tarė dukteriai, malonėkite kas pusmetį šitam kraugeriui, siuntinėti po 60 pistolių, o man niekomet apie jį neusminkite. Vienas pistolis – 10 frankų. Turėdamas didžiulę atsargą neišeikvotą pykčio, jis daugiau kaip tris mėnesius į savo dukterį kreipdavosi jūs. Marijus išėjo taip pat nesitverdamas pykčių. Viena aplinkybė, kurią reikia paminėti, dar padidino jo susierzinimą. Nuolat pasitaiko tokių menkų, nelemtų smulkmenų, kurios sukomplikuoja šeimininės dramas. Nors iš esmės kaltė palieka ta pati, bet nuoskauda nuo to padidėja. Nikoletė, kuri seneliui sakytas skubiai nešė iš salono į Marijos kambarį tą šlamštą, Turbūt tamsiuose mansardos laiptuose pametė pati to nepastebėdama tą šagreninį medalioną, kuriame buvo įdėtas pulkininko rašytas papirėlis. Nei raštelis, nei medalionas nebeatsirado. Marijus buvo tikras, kad ponas Žil Normanas, suliktą dieną Marijus jo kitaip nebevadino, jo tėvo testamentą įmetė į ugnį. Jis atmintinai mokėjo tas kelias pulkininko rašytas eilutes – Taigi iš esmės nieko neprarado, tačiau patsai popierėlis rašysena jam buvo šventa relikvija. Tai buvo dalelį jo širdies. Kur dabar visa tai? Marijus išėjo nepasakęs, kur eina, ne pats nežinodamas, kur eina, turėdamas kišenėje 30 frankų ir laikrodėlį, nešinas kelionis krepšių su kuklia manta. Aikštėje įlipo į kabrioletą išnuomotą kelioms valandoms ir nieko negalvodamas liepė važiuoti lotynų kvartalo link. Koks likimas laukia Marijaus? Ketvirtoji knyga Abecėlis bičiuliai. Pirmas skyrius – būrelis, kuris vos nepateko istorijon. Toje epochoje iš pažiūros tokioje abejingoje buvo justi nors ir nežymus pirmieji revoliucijos dvelgsmai. Atgyjo vėjai kilė iš 1789 ir 1792 metų glūdumos. Jaunimas, tebūnė mums atleista už šį posakį, pradėjo šertis. Žmonės keitėsi beveik patys to nejausdami, tačiai paties laiko veikiami. Rodiklį slenkanti laikrodžio ciferblatu slenka ir žmonių sielomis. Kiekvienas žengė pirmin tą žingsnį, kurį jam buvo lemta žengti. Royalistai darėsi liberalais, liberalai virto demokratais. Tai buvo tarytum jūros potvinis, stabdomas tūkstančio atoslūgių. Atoslugiams būdinga tai, kad jie sumaišo ir sujaukia. Dėl to ir kildavo visų keiščiausių idėjų deriniai. Žmonės tuo pat metu dievino Napoleoną ir laisvę. Mes čia griežtai laikomės istorinių faktų. Tokie buvo nuo metų miražai. Politinės pažiūros turi savo vystimosi fazes. Įmantri rojalizmo atmaina, volteriškasis rojalizmas – susirado nemažiau keistą porą – bonapartiškai liberalizmą. Kitos mastančių žmonių grupuotis buvo rimtesnis. Jos ieškojo pirminių priežasčių, gynė teisę ir teisingumą, aistringai domėjosi mokslu apie absoliutą, numatydamos jam neribotas galimybės. Absoliutas jau vien dėl savo griežtumo traukia protus į žydras aukštybės ir verčia juos pleventi begalybėje. Niekas taip nepadeda gimti svajoniai kaip dogma ir niekas taip nepadeda gimti ateičiai kaip svajonė. Šios dienos utopija rytoj įgaus kūną ir kraują. Pažangiosios rovės turėjo lyg ir dvigubą dugną, jau ėmė reikštis linkimas į paslaptingumą, sukėlęs grėsmę esamai tvarkai, kuri buvo įtari ir veidmaininga. Tai labai reikšmingas revoliucijos ženklas. Slapti valdžios kėslai susiduria su slaptais liaudis kėslais. Brestantieji sukilimai buvo atsakymas į ruošiamą valstybinį perversmą. Tuo metu Prancūzijoje dar nebuvo tokių plačių pogrindinių organizacijų kaip vokiškasis Tugent Bundes ir itališkasis karbonarizmas. Tačiau vienur kitur šakodamas į visas pusės vyko neregimas požeminis procesas. Nuoroda. Tugent Bundas darybė sąjunga, slapta draugija – 1808 metais susiorganizavusi Prūsijoje, vadovaujant buržuaziniai ir bajorų inteligentijai, daugiausia studentijai, siekusiai išlaisvinti Vokietiją nuo Napoleono viešpatavimo ir įgyvendinti kai kurias buržuazinės reformas. Karbonarų, Anglininkų sąjunga, slapta revoliucinė organizacija Italijoje 19 amžiaus pirmajame trešdalyje ir Prancūzijoje restauracijos laikotarpiu – turėjusi tikslą išlaisvinti ir suvienyti Italiją ir sukurti Respubliką. Nuorodos pabaiga. Ekse jau ėmė organizuotis Kugurda Paryžiuje, be kitų panašios rūšės samburių, buvo abecėlis bičiulių draugija. Kas buvo tie abecėlis bičiuliai? Sprendžiant iš pavadinimo, draugijos tikslas turėjo būti vaikų mokymas, bet iš tikrųjų jis siekė kelti susipratimą suaugusiųjų tarpę. Draugijos nariai skelbėsi abecėlis bičiuliais, turėdami omenyje pažemintuosius ir nuskriaustuosius, atseit liaudį. Prancūziškai žodis ABC, abecėlis skamba taip pat kaip ABC, pažemintas, nuskriaustas. Jie norėjo ją išaukštinti. Kalambūras, iš kurio nereikia šaipytis. Kalambūrai kartais atlieka rimtą vaidmenį politikoje, pavyzdžiui, kastratus at kastra – kuris padėjo Narsesui tapti vyriausiojo armijos vadu. Pavyzdžiui, Barbari e Barberini, pavyzdžiui, Fueros į Fuegos, pavyzdžiui, Tu es Petrus et super hank Petram ir taip toliau ir taip toliau. Kastratas stovykloje latiniškai, barbarai ir barberiniai itališkai, įstatymo sargyboje sukilimas ispaniškai, tu esi Petras Ola ir ančios Olos. Abecėlės bičiulių buvo nedaug. Tai buvo slapta organizacija embriono būvyje, mes beveik pavadintume ją koterija, jeigu koterijos galėtų iškelti didvirius. Koterija siauras uždaras žmonių ratelis. Draugijos nariai Paryžiuje rinkdavosi dviejose vietose – prie galių, užeigoje vadinamoje Korintų, apie kurį bus kalbama vėliau ir netoli Panteono, Sen Mišelio aikštėje, nedidelėje kavinėje, kuri vadinosi Miuzeno kavinė, dabar nugriautoje – Į pirmą susirinkimo vietą buvo netoli darbininkams, į antrąją studentams. Slapti abecėlės bičiulių susirinkimai vykdavo Miuzeno kavinės užpakalinėje patalpoje. Šioje patalpoje esančioje gana atokiai nuo pačios kavinės ir su ją susisiekiančioje labai ilgu koridoriumi buvo du langai ir išėjimas slaptais laiptais į nedidelę grė gatvelę. Čia jie rūkydavo, gerdavo, loždavo, juokdavosi, Čia jie visų balsų kalbėdavo apie viską, o pašnipždomis apie ką kitą. Ant sienos kabojo senos respublikinės Prancūzijos žemėlapis. Pakankama ženklas policijos agento budrumui sukelti. Abecėlis bičiuliai buvo daugiausia studentai, užmesgė glaudžius ryšių su kai kuriais darbininkais. Štai sąjungos vadovų pavardės. Jos iš dalies pateko į istoriją. Anžel Rasas, Kombeferas, Žanas Proveras, Feji – kur Feirakas, Baurelis, Leglis arba Leeglis, Žoly, Granteras. Jaunieji vyrai susiję bičiulystės ryšiais sudarė lyg vieną šeimą. Visi, įskyrus Leglį, buvo pietiečiai. Ratelis buvo nuostabus. Jis dingo neregimose gelmise, kurios liko už mūsų. Dabartinėje mūsų pasakojamos dramos vietoje gal bus pravartu nukreipti šviesos spindulį į šias jaunas galvas – kol skaitytojai pamatys jas pasineriant jų tragiškos avantūros tamsoje. Angel Rasas, kurio vardą mes ištarėm pirmiau už kitus, vėliau bus matyti kodėl, buvo vienatinis turtingų tėvų sūnus. Angel Rasas buvo žavingas jaunuolis, tačiau galėjo būti ir baisus. Gražus kaip angelas ir panašus į antinojų, bet tik tai rūstų nuoroda Antinojus, Romos imperatoriaus Andrijano antrasis amžius favoritas ir nuolatinis palidovas, puikus jaunuolis masle ir melancholiška veido išraiška. Nuorodos pabaiga. Žiūrėdamas į jo maslau žvilgsnės spinduliavimą, galėjai pamanyti, jo kurioje nors į savo ankstyvesnių egzistencijų jisai jau yra pergyvenęs revoliucijos apokalipsę. Jis buvo perėmęs jos tradicijas, lyg būtų savo akimis ją matęs. Jis žinojo visas šio didžio dalyko smulkmenas. Kad ir kaip tai keista, šis jaunuolis savo prigimtimi buvo pontifeksas, vyriausias kunigas, ir karys, celebruojantis, laikantis pamaldas ir kariaujantis. Jis buvo demokratijos kareivis, dabartinio momento požiūrių, ir idealo žinys aukštesnių už dabartį požiūrių. Jo akis buvo gilios, vokai truputį paraudė, patinį lūpas storesnį, dažnai reiškinti panieką, kakta aukšta – Daug kaktos veidė tai tas pat, kas daug dangaus horizonte. Panašiai kaip kai kurie anksti išgarsėję šio šimtmečio pradžios ir praeitojo šimtmečio pabaigos jaunuoliai, jis visas spindėjo jaunyste ir nors bliškumas tarpais blausino jos kruostus, buvo skaistus kaip mergelį. Jau subrendęs vyras jis dar atrodė vaikas. Jam buvo 22 metai, o iš pažiūros atrodė 17. Jis buvo griežto elgesio, ir tarytum nežinojęs, kad yra žemėje būtybė, kuri vadinasi moteris. Andžel Rasas turėjo tik vieną aistrą, teisingumą, tik vieną mintį žūd būt nuversti kliūtis, pastojančias kelią į jį. Aventino kalvoje jis būtų buvęs Grakhu, konvente Senžiustu. Jis beveik nepastebėdavo rožių žydėjimo, nejausdavo pavasario, negirdėdavo čiulbant paukščių – Apnuoginta evadnėjos krūtinė jį būtų nedaugiau sujaudinusi kaip aristogitona. Gėlės jam, kaip ir harmonijui, dėrėjo tik kardui slėpti. Nuoroda. Grakas Gajus. 153-121 prieš mūsų erą. Kaip ir jo brolis Tiberius, Romos tribūnas, kovojęs prieš senatą už agrarinių įstatymų išleidimą. Pralaimėjęs per pakartotinius rinkimus į tribunus, Gajus Grachas su savo šalininkais užėmė Aventino kalvą. Tačiau sumuštas senato kariuomenis pats įsakė vergui, kad tas jį užmuštų.